Bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, pakinggan natin yung tatlong clips. Mga ilang segundo lang naman yon. Kaya unahin natin si Victoria, Austin, sumunod naman yung Vision, at last naman si Joel Austin tungkol sa Bible. in the flesh, but in the spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. Jesus said, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. In 2 Timothy 3, the Apostle Paul warns about those who are lovers of self, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people when we understand the text. small voices. But today, he speaks loud and clear through the word of Christ. Everything we could ever want to hear God say is already right here in the Bible when we understand the text. a sinner, an enemy of God, spiritually dead. The only person that can give you life and repair the relationship between you and God is Jesus Christ. So as long as you understand that, we're on the right track. I am what it says I am. If you have Christ, you have forgiveness of sins, eternal life, peace with God. If not, you're still under his wrath do what it says I can do. Correct. And the only thing you can do is sin unless the Holy Spirit is in you. And then you can please God. Today I will be taught the Word of God. Meditate on it day and night, Psalm 1. But unless the Spirit has changed you to receive it, you can't understand it. For the natural person can't discern spiritual things. I won't confess. My mind is alert. Now we're getting wonky. I boldly confess I have a million bucks. That doesn't make it true. My heart is receptive. Again, only the Spirit can do that, not your declaration. I will never be the same. And again, only if Christ has changed you. In Jesus' name. Selfishly using God's name is taking it in vain, also known as blasphemy. So about that first declaration. This is my Bible. And you should read it. You don't declare anything over the Bible. The Bible declares authority over you when we understand the text. Okay, maraming salamat. Nakikita po natin yung, yung, husband, yung wife niya po ay si Victoria Austin na kung saan ay we came here not to worship, to worship ourselves, not God. Yung isa naman ay nakita siya ng mga vision na kung saan ay disagree na tayo pagkat ngayon ay kompleto ng Bible. Kung gusto natin marinig yung kalooban ng Diyos, malaman natin yung nais niya, read the Word of God. At yung isa naman ay si Joel Austin alam nyo ba, merong sinabi si Joel Osteen na yung mga apostles sa New Testament ay nagkamali ng kanilang sinulat. Ibig sabihin, mas tama yung kanyang sinasabi sa pulpit kaysa sa nakasulat sa Bible. Ay, nakakatakot po yung tao na yun. Napakaraming taong nadaya ng taong ito. Hindi po papunta sa langit, kundi papunta sa impyerno. At yung Bible na tinutukoy niya, ibang klaseng Bible yon. Hindi yung galing sa mga apostles. Pagkat disagree nga siya sa mga sinusulat ng mga apostles eh. Paano niya paniniwalaan yung Bible natin? Tingnan natin, ngayon pong umaga na ito, pag-usapan natin ang Bible. Remember the faithfulness of the faith. Ibig sabihin niyan, yung faith na tinutukoy natin ngayong umaga na ito, yung the faith, the Word of God, the body of truth, the Bible, the faith. Tinawag din siya niyan, yan yung ating panampalataya at pamumuhay, the faith. At pag-aralan natin bakit Talaga bang maasahan? Talaga bang mapagkakatiwalaan ang Bibliyang pinagkatiwala sa atin ng Diyos na binigay sa atin? Maraming gumagamit ng Bible. Bakit iba-iba yung mensahe na naririnig natin mula sa Biblia? Kaya tingnan natin yung sinulat ni Pedro para natin mapapatunayan na yung Biblia na ginagamit natin ay talagang maasahan. Remember the faithfulness of the faith. Una, pag-usapan natin yung negative. Negative. Not from man's wisdom, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. Yung Bibliang hawak ninyo, yung Bibliang hawak ko, na ginagamit natin, ay hindi po yan galing sa karunungan ng tao. Pagkat kung galing yan sa karunungan ng tao, delikado. Pagkat yung karunungan ng tao ay nadungisan ng kasalanan. Nadungisan ng kasalanan. Hindi yan galing sa mga matatalinong tao, katulad nila William Shakespeare, Albert Einstein, Dennis De Lima, Rudy Bisunara. Hindi po galing sa mga matatalinong tao. Hindi rin galing yan sa akin, kundi galing yan sa Diyos. Not from man's wisdom No prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, not from man's work. For no prophecy was ever produced. Ibig sabihin yan, yung Biblia natin na meron tayo, yan po'y gawa ng tao. Ang tinutukoy yung original manuscripts. Ano yung original manuscripts? Old Testament, halos lahat doon ay sinulat, anong, anong lingwahe? Hebrew language. Yung New Testament, ang pinakamarami sinulat, ano dyan, language dyan ay Greek. Salamat tayo na preserve nila yung katotohanan. Itong hawag natin ay translation. Mapagkakatiwalaan ba yung ating mga translations? Yes! 100% mapapagkakatiwala natin yan. Kung meron mga mga konti dyan ay 0.00 something, di ko alam. Kung paano natin pinagkakatiwalaan yung eroplano na matagal na, na parang 80% lang yung kanyang kakayanan, sumasakay pa rin tayo eh. Yung mga sasakay sa, sa kantok, minsan parang 50% na lang yung tibay niya. Dahil wala na tayong masakyan, pinagkakatiwalaan pa rin natin. Eh yung Bible na translation na meron tayo, 99.99% maaasahan pa rin yan. Hindi nasira yung mga doctrines, yung mga mahalagang doctrines. Maliban na lang kung ang Biblia ay binago, tinanggal ng mga katotohanan, pinalitan ng iba, yun ay delikado. Yung tinutukoy natin na man's work, not from man's work, yung original manuscripts. Okay? Nasaan na yon? Di ko alam. Di ko alam. Baka nasa museo. O baka hindi na rin pinayagan ng Panginoon na makita natin yon. Sigurado ang tao ay i-worship nila yung Biblia na yon. Instead na yung God of the Bible. I-worship nila yung Bible. Okay? Pangatlo. Pangatlo. Ilang na natin to sinabi ni Joel Austin. Narinig na natin kanina. Pangatlo. Pero bago tayo dumago doon, yung napakinggan natin, yung kanyang kaisipan, delikado tayong makinig sa taong ito. Pagkat sa Colossians 3.1.2, ibang-iba yung kanyang kaisipan. If then you have been raised with Christ, ilagdawan natin yung Bible. Meron isang verses diyan. Colossians 3, 1 and 2. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that, that are on earth. Kahit siya may Bible, naniniwala sa Bible, pero hindi niya pininiwalaan ng 100% yung Bible natin. Pagkat yung kaisipan niya dito sa lupa, Your better life is now on earth. Yan ang kanyang aklat. Pero yung better life natin after ng buhay natin dito. Pero yung better life niya dito. Kasi nga, yung kanyang gospel ay prosperity gospel. Yung kanyang kaisipan hindi sa langit, kundi sa mundong ito. Then another point, negative, not from man's will. Yung scripture na tinutukoy natin, yung Biblia, hindi yan ayon sa kalooban ng tao. Hindi inisip ng tao na magkaroon ng Bible dahil makasalanan siya. Yan ay sa kalooban ng Diyos. Siya yung nagplano, siya nag-isip na magkaroon tayo ng aklat mula sa Kanya. Hindi nag-isip ang mga tao, okay, nag-gather tayo, gawa tayo ng aklat ng Diyos. Hindi po. Yan po'y galing sa Diyos. Yung kaisipan niyan. Yan ay kalooban ng Diyos. Sabi dito, dito sa ating talata, For no prophecy was ever produced by the will of man. Okay? Hindi rin yan galing sa mga apostles. Hindi rin yan galing sa mga prophets. Ito'y galing sa Diyos. Not from man's will. Then not from man's word. Hindi yan galing sa salita ng tao. But no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God. Obvious naman po yun eh. Yung Biblia natin ay hindi salita ng tao. Maaaring tanong ninyo, paano yung salita ni David? Paano yung salita ni Satan? Paano yung salita ni Peter? Paano yung salita... Yan po ay ginamit ng Panginoon kung ano yung kanyang ilalagay sa aklat. Yung mga sinabi ng mga apostles, yung mga istorya ng Israel, nangyari sa Garden, Garden of Eden, yan ang pinasulat sa ating mga writers. Moses, isulat mo tong creation. Ito ang pangyayari ng creation. Ito nangyari sa Garden of Eden. Isulat mo yan. Paano na isulat ni Moses yun? Eh, wala naman sa creation si Moses. Wala, naman, wala pa sa Garden of Eden. Yun po ang sinabi ng Diyos sa kanya kung paano isulat yung creation. Salamat! Naroon yung lesson. Naroon yung story of, about creation. Kasi may evolution ngayon eh. Di ba? Kung wala yung creation, yung real story ng creation, maniniwala tayo sa Big Bang Theory sa evolution. Yung katabi nyo galing sa unggoy. Naniwala ba kayo galing sa unggoy yung katabi ninyo? Ha? Not from man's word. Sabi dito, sa quotation, sabi ni Paul Washer, if you use carnal means, Ibig sabihin, hindi galing sa salita ng Diyos yung pangangaral mo. Carnal means, galing sa kaisipan ng tao, you're going to attract sino? Carnal men. And you're going to have to keep using greater carnal means to keep them in the church. Pag ganito ang pangangaral sa loob ng iglesia, hindi ang salita ng Diyos ang ginagamit, o binabago ang salita ng Diyos, siyempre makakaproduce ka ng mga unbelievers. Yan ang gusto ng mga unbelievers eh. Tapos, sa patuloy mong pagpapakain sa kanila na ang gamit mo ay hindi spiritual things, not from God, using the wisdom of man, using the will of man, using the word of man, using the wisdom of man, mag-stay sila sa church, nakaka-produce ka ng mga unbelievers, nakaka-produce ka ng carnal men at balang araw, magulo yun. Magulo. You are sending them to hell, not to heaven. Delikado. Yan ang sabi ni Paul Washer. If you use carnal means to attract men, you're going to attract carnal men and you're going to have to keep using greater carnal means to keep them in the church. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 sabi dito, for the time is coming when people will not endure what? Sound doctrine or teaching. Gusto nila mga jokes. Gusto nila mga stories. Not from the Bible. Gusto nila entertainment. Gusto nila madrama. Mas marami silang activities kaysa sa salita ng Diyos. For the time is coming, ayan sinabi ni Pablo, darating ang panahon, mas gusto ng tao yung mga katuruan, maruming katuruan, mga unhealthy teachings. Tatanggihan nila yung healthy teachings o sound teachings. Gusto nila sound system rather than sound doctrines. But having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions and will turn away from listening to the truth. Hindi ako magtataka kung mayroong mga unbeliever sa loob ng church na ito at unti-unting umaalis. Masakit ang katotohanan. Hindi kayo magtatagal sa Hope Baptist Church sa pakikinig ng salita ng Diyos kung hindi kayo Kristiyano. My sheep, and I know them, and they follow me. Hindi ako magtataka. Kung may pumasok na unbelievers dito at hindi siya naligtas, ay ayaw niya tanggapin salita ng Diyos, hindi yan tatagal sa Hope Baptist Church because we are preaching sound doctrine. We are preaching here to glorify God, not to entertain people. At sabi ni Pablo, darating yung panahon na yan. Hahanapin ng mga tao, not sound teaching, gusto nila yung maitataas nila yung sarili nila at hindi na Panginoon. Yung pabor sa kanila. Will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Yun yung sinabi ni J.C. Ryle. Since Satan cannot destroy the gospel or the word of God, he has often neutralized its neutralized its usefulness by Addition, subtraction, and substitution. Dahil hindi nila magiba yung salita ng Diyos, hindi nila mabago yung gospel, gagawin nila, mag add na lang sila. Faith plus works plus baptism. Subtraction, babawasin nila. Sasambahin natin si Jesus Christ, pero sambahin din natin si Mary, si Santo Niño. Di ba? Faith plus church plus Christ. Yan ang gagawin nila salvation. Dadagdagan nila, kaya babawasan nila. Ah, hindi totoong Diyos si Jesus Christ, tao lang siya. Babawasan nila. O kaya papalitan nila. Addition, subtraction, or substitution. Hindi si Kristo, kundi si Buddha. Hindi si Kristo, kundi si Muhammad. Hindi si Kristo, kundi si Allah. Hindi si Kristo, kundi si Santo Niño. Substitution. Sabi ng Revelations chapter 22, 18 to 19, may warning, may warning. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, what will happen? God will add to him the plagues described in this book. Next, and if anyone takes away From the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. Your book, your Bible, my Bible is enough. 66 books yan. Sapat na yan. Yung iba, 70 plus. Ewan ko kung saan nila kinuha yun. Yung iba naman, binago nila. Kaya mayroong Book of Mormons, may pasugo, may Jehovah Witnesses na Bible, delikado. Yung iba naman naniwala sa Bible pero mayroong tradition of men. Ang final saying pa rin, not Christ, but the Pope. Delikado yan. After negative, let's go to the positive. Mapagkakatiwalaan ko ba yung Bible? Makapag, mapagkakatiwalaan ko ba yung aklat ng Diyos? Yes. First, it is from God. From God's will. Kalooban ng Diyos yan. For no prophecy was ever produced by the will of man. Therefore, not the will of man, but the will of God. Kalooban ng Diyos yan. Salamat. Kasama sa plano niya ang magbigay ng aklat. Napagad ng aklat. Ito yung aklat na makakomfort sa atin. Ito yung aklat na magtuturo sa atin sino yung daan. Dadalhin tayo kay Jesus. Ito yung aklat na magtuturo sa atin na tayo'y makasalanan. Wala tayong pag-asa. At ito rin ang aklat magsasabi na merong Diyos na nagbibigay pag-asa, na nagmamahal sa atin kahit tayo makasalanan. Ang kailangan lang ng tao, magsisi ng kasalanan at willing siyang magpasako sa Lordship ng ating Panginoon. From God's will, Mapagkakatiwalaan ninyo ang Biblia ninyo. Mapagkakatiwalaan ko yung Biblia ko pagkat mismo ang Diyos, ah, kalooban niya Then, sabi dito, meron mga quotation, the Bible is a compass pointing you in the right, what? In the right direction. Totoo po yan. Para siyang compass. Dadaling ka sa tamang, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understandings In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. sabi ng Biblia, magtiwala lang tayo sa Panginoon. The Bible is a compass pointing you in the right direction. Sabi ng Psalm 119, 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kaya pag wala kang Biblia, hindi mo alam yung nakalagay sa Biblia, nasa kadiliman ka. Hindi mo alam yung tamang decision. Bakit nagkakamali ng decision ng tao? Hindi niya alam ang Biblia. Hindi niya binabasa ang Biblia. Pero kung nababasa mo yung Biblia na may memorize mo, pinag-aralan mo, bago ka gumawa ng decision, sisiguraduhin mo from God's will. Kalooban kaya ito ng Diyos? Tingnan mo yung Bible. Minsan nagtatanong ang mga kabataan, sino ba kalooban ng Diyos sa akin? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Read the Bible. Read the Word of God. Kung ikay krisyano, hanapin mo krisyano. Yan ang kalooban sa'yo ng Diyos. Wala nakalagay sa Bible na kung ano yung itsura niya. Maganda man siya o simple lang, okay na yon. Sabi nga ng isang singer eh, dalawa lang daw ang lalaki sa mundo. Eh. Isang guwapo, isang maswerte. Uh, kung hindi ka guwapo, doon ka sa maswerte. Okay? Pang pangalawa, from God's wisdom. Maasahan ko ba ang Biblia? Yes. Kalooban niya ng Diyos. From God's will, next, from God's wisdom. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God. Yung kanilang sinulat, yung kanilang mensahe sa mga tao, galing sa karunungan ng Diyos. Galing sa karunungan ng Diyos. Yung creation, karunungan ng Diyos yun eh. Mamamangha ka eh kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa, yung araw, yung buwan, yung mga puno, yung mga isda, yung mga animals, lalong-lalo na yung tao. Let us make man in our own image. Pag binasa mo yung Psalm 139, I am fearfully and wonderfully made. Hindi mo alam paano kumilos ang Panginoon sa loob ng womb ng babae, ng isang ina. Paano siya nagbubuo doon? Sabi ng iba, nauna yung heart and brain. At susunod naman yung mga parte ng katawan. Mamamangha ka. Tanong yung mga doctors sa nag-aaral lang paano na-perform yung baby sa loob ng tiyan. Mamamangha ka. Yung mga, mabu- mga magulang nga, namangha sila. Una, baby. Sunod, lumalakad na. Kumakain na. Namamangha sila eh. Pag binata na, mahirap na utusan. Namangha sila. Bakit ganyan, no? Bata ka na utusan ka. Nung binata ka na, hirap mo ng utusan. Namangha sila. Dati, lagi kang sama na sama sa akin. Ngayon, pag niyaya kita, ayaw mo na sumama. Iba na yung sinasamahan mo. Dati gusto mong kausapin ako. Ngayon iba lang gusto mong kausapin. Mamamangha ka sa creation eh. Yeah? Bakit dati Sexy ka. Ngayon, sexy ka na. Namamangha ka kung paano kumilos ang Panginoon sa bawat isa. Sa creation ng Diyos. Di ba? Yan yung wisdom ng Diyos sa atin. At mababasa nyo lang saan? Sa Biblia. At makikita mo yung earth, di ba? Yung mga scientists, dati wala namang telescope o kaya mga invention na para malaman yung earth. Kaya yung ibang, ang kanilang, sulu, ang kanilang, ang kanilang conclusion, ang earth ay flat, Iba naman, hawak ni Atlas. Si Magellan ay sa kakaigot niya, ang conclusion niya, bilog. Eh, bago niya lang mag-discover yon, sabi na ng Isaiah yon, the earth is circle. At nakalutang siya. Hang on nothing. Nakahang lang siya, di ba? Salamat. Sa technology ngayon, nakikita natin sa television, nakukunan na siya sa space, ng, sa, sa kalawakan, nabibidyoan na siya. Nakahang. Paano hindi siya nalalaglag? Kaya doon pumapasok yung salitang gravity. Grabe talaga ang Panginoon pagdating sa creation. Mamamangha ka sa karunungan ng Diyos. Kung namamangha tayo sa karunungan ng tao, mas dapat tayo mamangha sa karunungan ng Diyos. Read the Bible, mamamangha ka. Paano nahati yung dagat? Sabi ng iba, hindi daw totoo yun. Mababa lang daw yun. Kaya nakatawid yung mga Israelites. Ay, mamamangha ka lalo. Kasi nasinindan sila ng mga kalap, mga tawa ni, par, ni, par, ng pares, na, ni Paraon, nalunod sila. Mamamangha ka kung mababa lang yun, tapos nalunod yung mga Egyptians. Di ba? Mamamangha ka sa Noah's Ark. Paano nagawa ni Noah yun? Napakalaking barko. At ngayon sa United Kingdom, dinadayo na yung Noah's Ark doon. Di ba? Napakalaki ginawa ng isang mayaman doon. Nagpagawa siya ng Isang pupuntahan na bang, ano yun eh, attraction sa kailang bansa, dinadayo mo yan. Mamamangha ka eh. Higit sa lahat, mamamangha ka kay Jesus. Kay Jesus. Paano niya napagaling yung bulag, nakalakad yung mga pilay, gumaling, pinakain yung libo-libong tao sa magitan ng limang tinapay. Tama ba yun? Limang tinapay, dalawang isda, o dalawang isda, limang tinapay. Tama sa akin, no? Limang tinawid na isip. Paano niya napakayon? At inulit niya pa ulit. At higit sa lahat, siya'y naparito, namuhay, namatay, nilibing, at after three days, nabuhay muli. Mamamangha ka. Siya lang ang nabuhay muli mula sa mga patay. Yung mga leaders ng mga reliyon, hindi na nabuhay. Saan natin natagpuan yun? Saan, paano natin nalaman? From the Word of God. From God's wisdom. Ano yung mistake ng, ng church? Tingnan natin yung mistake ng church. The church's greatest mistakes occur when the people of God honor what a leader says without examining that instruction in the light of Scripture. Ito yung mga churches, amen ang amen kahit mali na yung sinasabi ng leader. Amen ang amen kahit ang mali na sinasabi ng pastor. Delikado yon. Be like Berean church. They search the scriptures daily. Ito mensahe nito, balikan niyo sa bahay. Totoo kayo sinabi ni pastor. Basahin niyo. Huwag lang kayong sagot ng sagot. Amen. Wow, galing. Read the Bible. Magal, maraming leaders ngayon ang gagaling magsalita. Nakakaakit. talk yan eh. Magaling sila magsalita, maaakit ka. Kahit na ayaw mong bumili, mapapabili ka eh. Pagkat yung kanilang talino, talino mula sa mundo. Pero yung talino na ginagamit natin, yung wisdom na ginagamit natin from the Word of God. 1 Corinthians 2, 4-5 Alam niyo ba si Pablo, ingat na ingat siya sa kanyang pangangaral at pagtuturo at pagsusulat sinisigurado niya yung makakabasa, makakarinig ng kanyang mensahe, hindi galing sa kanya. Yung mensahe niyon. Sisiguraduhin niya galing sa Diyos. Galing sa karunungan ng Diyos. Bakit? Sa 1 Corinthians 2, 4 5, ano sabi diyan? My speech, yan ba yun? Wala diyan, wala. O dito, basahin ko po sa inyo. 2 Corinthians chapter 2, 4 5. 1 Corinthians chapter 2, 4 to 5. My speech and my message were not in plausible words of wisdom. Nakita niyo po yan? 1 Corinthians 2, 4 to 5. Were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. Bakit nangihina yung mga spiritual, yung spiritual life ng mga tao? Pagkat ang naririnig nilang mensahe, not from the Word of God, not from the wisdom of God, but from their leaders. Delikado yun. Iba pa rin yung wisdom ng Diyos. 100% totoo yun. Yung wisdom ng tao, limitado lang yun. May mga magandang quotation sila, magandang sayings, pero iba pa rin yung sinasabi ng Diyos. Iba pa rin. Hindi nyo pwede i-compare yung kaisipan ni Einstein sa kaisipan ni ng ating Panginoon. Si Einstein matalino. Minsan may mga quotation siya, gusto ko din. Naniniwala siya sa Diyos, pero ang kanyang Diyos na pinaniniwalaan, hindi ka pwede magkaroon ng personal relationship sa Diyos na yon. Hindi mo siya pwedeng malapitan. Kaya halong kaisipan ni Einstein eh. Kaya sinasabi nila, isa siyang atheist, isa rin siyang believer. Pero ang kanyang paniniwala ay ibang Diyos. Basahin niyo yung biography ni Einstein. Mababasa niyo sa Wikipedia. Makikita niyo ang kanyang paniwala eh. Not from the wisdom of God, but from the wisdom of men. Then from God's Word. From God's Word. Not only from God's will, God's wisdom, but from God's Word. Men spoke from God. Yung mga propeta sa Old Testament, even sa New Testament, yung mga apostles sa New Testament, yung mga evangelists, mga preachers sa New Testament, even sa Old Testament, they spoke the Word of God. They shared the Word of God at sisiguraduhin nila from God. They shared the message, sisiguraduhin nila from God. Men spoke from God. Yung narinig natin kanina yung mga vision, hinihintay niyo yung vision ng Panginoon. Still, small voice, wag na po kayo maghintay ng ganyan. Na may bubulong sa'yo, eto gawin mo ha. Eto yung puntahan mo. Huwag kayong maniwala doon, delikado. Read the Bible. Kompleto na po ang Biblia. Hindi na natin, at, hindi natin kailangan ng additional vision, additional revelation. Hindi natin kailangan yon. The Bible is already complete. Men spoke, spoke from God. Ngayon, ang ginagamit, ginagamit ng mga preachers, ang ginagamit ko, I read the Word of God, I study the Word of God, then I preach the Word of God. I practice the Word of God, then I preach the Word of God. At sisiguraduhin ko galing sa Biblia. At marami nagtatanong, ano ba magandang translation? Ang dami natin translations ngayon. May King James, New King James, NIV, NASB, ESB. Madalas ang ginagamit ko dito ESB. Yung binabasa natin scripture reading, NIV. Okay? Yan po'y translation. Yan po yung magagandang translation din. King James, Nasby, depende sa iyo kung saan ka lumalago at naunawa mo siya. Okay? Walang problema yon. Pero may mga translation delikado pagkat hindi galing sa mga matatalinong tao. Binabago nila. Pero ang tanong, ang sagot ngayon, ano ba yung magandang translation? Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 3. Wala dito eh. Karagdagan lang to. 2 Corinthians chapter 3. Iyan pinakasagot natin. Minsan pinagkakataluan yung mga translation eh. Pero ito, ito po yung sagot natin. Verse 1 up to verse 3. 2 Corinthians chapter 3, 1 to 3. Iyan ang pinakasagot natin kung ano ba yung magandang translation. Yung Bible ko ba? O yung Bible niya? Sabi dito ni Pablo, Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need as some letters of commendation to you or from you? Verse 2, You are our letter written in our hearts, known and read by all men being manifested that you are a letter of Christ, cared for by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Dati kasi yung tablet, sino una nakatanggap ng tablet? Bago pa magkaroon ng tablet tayo ngayon, itong hawak ko tablet, si Moses ang una nagkaroon ng tablet. Dalawa pa, Ten Commandments, di ba? Tablet of Stones. Sabi ni Pablo sa verse 2, You are our letter, known and read by all men. Yes, maganda translation mo. Maganda yung Bible na hawag mo, pero hindi nakikita sa buhay mo, maling translation meron ka. Kung simple lang yung Bible mo, at nakikita sa buhay mo, tamang translation yun. King James nga hawak mo, hindi mo nakikita sa buhay mo, ESB man yung hawak mo, NIB o NASB, hindi naman nakikita sa buhay mo, maling translation yan. Madalas ang binabasa ng tao, not your Bible, but you. Di ba? Pumunta ka sa school, hindi ka naman, hindi ka man nila babasahin yung Bible mo eh. Babasahin nila yung transformation mo eh. Ay, nagmumura. Ay, ako na maging krisyano. Ay, nangungopia. Nangungopia pala mga krisyano pag-exam. Pero pag hindi ka na, kahit na, hindi ako nakapag-aral, kahit na, at least hindi ka nang ngopya. Pero mag-aral ka. Pag krisyano ka, dapat mag-aral ka. Ay, hindi dumadalo ng church. Eh, ayun ang delikado yun. Minsan yung kapitbahay natin, tinitingnan tayo every Sunday. Kung aalis tayo ng, ng Sunday o magsisimba eh. Pero kung hindi ka nagsisimba, ay, ganyan, pa, ganyan pala yung church nila. Wala rin palang commitment sa church nila. Wag na lang. Binabasa ka eh. Binabasa ka. Known and read by all men. Kasama yung loved ones natin. Sisira mo na akong gospel, eh sa bahay nga, hindi ka mautusan. Di ba? Sasabihin mo sa akin na krisyano ka, sasabihin ng parents natin. Tapos, eh dito nga sa bahay, eh, ang tigas-tigas ang ulo mo. Yayayain mo pa ako sa church ninyo. Nababasa ka eh. Nababasa ka eh. Nababasa ka, delikado. Kaya kung kayo krisyano mga kabataan, mag-set kayo ng example sa loob ng bahay nyo. Maging obedient kayo sa mga parents nyo. Lalo kung sila hindi pa krisyano. Testimony nyo yan eh. Testimony nyo yan. Kayo ang binabasa nila. From God's wisdom, from God's word, sa 2 Timothy, chapter 3, 16 to 17, tingnan nyo po. Tingnan nyo po yung, eto muna ba, eto munang nakalagay dito. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Anong ginamit ni Eunice? Yung kanyang bagong buhay at yung salitang natutunan niya kay Pablo, shinare niya kanino? Kay Timothy. Kay Timothy. Sa 2 Corinthians 16 17, all scripture, tinawag dito sacred writing, sacred book, o sacred scripture, o holy writings. All scripture is breath of God breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness that the man of God may be complete, equipped for every good work. Lahat, from Old Testament to New Testament, yan ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yan ay sapat na for our spiritual growth. For our spiritual growth. Read it bakit ang mga estudyante matatalino? They are reading their books and they are listening to their teachers. Bakit yung mga ibang estudyante bumabagsak? They are not reading their books and they are not doing their parts bilang estudyante. Ngayon sa Christian life natin, bakit ibang mga workers na ang lalakas nilang kumilos, Masisigla silang kumikilos kasi kumakain sila sa kalang physical, para sa kalang physical. Pero pag hindi ka kumain para sa physical mo, manghihina ka. Ganyan sa ating spiritual spiritualized. Bakit may mga Krisyano nanghihina? They are not feeding themselves by the Word of God. Ayaw nilang kumain ng salita ng Diyos. Kaya sila nanghihina sa kalang Christian lives. On and off ang kailang relationship with our God. From God's Word, not only From God's Word, from God's Word. Ito'y gawa ng Diyos. Ito'y likha ng Diyos. For no prophecy was ever produced Sumobra ka yata. Sumobra ka. Balikan mo. From God's Word. Yan. Kaya pala wala ako yun eh. Sumobra. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God, and they were carried, moved, along by the Holy Spirit. Yan, yan ay gawa ng Banal Espiritu. Ang author ng Biblia, the, the Holy Spirit, God Himself. Alam niyo ang pagkakaiba ng, ng aklat ng mundo at ang aklat ng Diyos? Binabasa mo yung aklat ng mundo, hindi mo kasama yung author. Di ba? Hindi mo kasama yung mga authors niyan. Pero binabasa mo yung Bible, kasama mo yung author ng Bible, the Holy Spirit. God used holy men to write the Word of God, guided, led by the Holy Spirit, moved by the Holy Spirit. Kaya, ingat na ingat, paano gawin yung aklat ng Diyos. Kaya masisigurado ko, mapagkakatiwalaan ko ang Biblia pagkat ito'y gawa ng Diyos. Guided by the Holy Spirit. At ang ginamit niya yung mga makasalanan, nagsisi ng kasalanan at naging holy men of God. At ang na-produce nila, what? Holy book. Holy men, Holy Spirit. At ang resulta, holy book. Holy scripture. Mapagkakatiwalaan ba natin ang Biblia natin? Yes. Yes. Huwag lang natin baguhin, huwag natin dagdagan, huwag natin bawasan. Sapat na to. The Word of God. Kaya bago tayo manal- bago tayo basa- bago natin basahin salita ng Panginoon, pray first. Ask God's wisdom. Ask God guidance. Lord, help me to understand your word. Guide me by your Holy Spirit. Give me understanding para maunawaan ko itong binabasa ko and help me to apply kung ano man yung lessons na aking matutunan for your glory, for your praise. Kaya sa 2 Timothy 3, 14-15, yung binasa natin kanina, ang tawag ngayon sa aklat na sacred writings. Sa ibang translation, holy writings, holy scripture. God used holy men guided by the Holy Spirit at ang naging resulta, holy writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ilang aklat ba sa Biblia? Ilang aklat ba yung Biblia ninyo? Ibig sabihin ng Bible ay many books, library, isang aklat pero maraming aklat. Okay, ganda no? Tingnan natin yung dito yung Old Testament. Ilan sa Old Testament? 39. Genesis up to Malachi. Sa New Testament, 27, Matthew to Revelation. Anim na put anim yan. Kung ang Biblia ninyo ay sobra sa 66, yung iba dyan ay mali. Hindi yan canonized o hindi yan salita ng Diyos. Yan ay salita ng tao. Pagkat may lumalabas ng mga salita ng tao, katulad ng Gospel of Jude, Gospel of Judas, marami pang iba. Book of Wisdom, Writings of Baruch, Susana, ewan ko, Maccabees, yun po'y galing sa sa Roman Roman Catholic, ganyan ang kailang Biblia. 66 books. Memorize niyo ba yan? Genesis up to Revelation, i-memorize po natin. Meron nagsulat, this is my Bible, hindi katulad kay Joel Austin. Tingnan niyo po yung this is my Bible na ito. Sabi niya, this is my Bible. Mari na pakinggan niya si Joel Austin, binago niya. I am who, I am who it says I am. I am the light of the world, the soul, di ba? I am sinner, saved by grace. I can do what it says I can do. Ito yung I can do all things through Christ, especially sa kanyang spiritual life. Learn to be content. Eh kay Joel, prosperity gospel, malabong malaman, malabong alam niya yung contentment. God's word, I'm going where it says I will go. God's word is milk for my soul. God's word is seed for my faith. God's word is life for my path. God's word is power to my victory. God's word is freedom for my life. When I read God's word, it brings me joy. When I study God's word, it keeps me from shame. When I memorize God's word, it purifies my heart. When I taught God's word, it teach my enemies. When I meditate on God's word, it brings me success. When I abide in God's word, it gives me confidence. Pakinggan naman natin sinabi ng isang theologian, si John Walford. Walford, isang magaling na theologian. Wala na po ito, nasa langit na. Sabi niya, the Bible, the Bible is God's declaratory revelation to man, containing the great truths about God, about man, about history, about salvation, and about prophecy that God wanted us to know. The Bible will be trusted just as much as if God had taken the pen and written the words Himself. Mapagkakatiwala natin ang Bible. Mapagkakatiwala. Ano dapat gawin natin? May katanungan dito. Ano sabi dyan? Why So Sumobra na. May katanungan sa taas, hindi nagkasya. Why are so many Christians bored with the Bible? Bakit kaya? Bakit maraming Kristiyano nabubor na sa salita ng Diyos? Ayaw na makinig, ayaw na magbasa. Alam niyo, masasabi ko, hindi Kristiyano yun. Hindi ka mabubor sa salita ng Diyos. You want to read it. You want to study it. You want to listen. Pagkat sabi ni Jesus Christ, My sheep always listening to my word. And I know them. They are saved. They are my children. And they are following me. Kaya kung nabubona tayo sa salita ng Diyos at ayaw natin magbasa, check your faith. Baka yung faith na natanggap mo ay cheap grace, not costly grace. Nakuha niyo mga kapatid, bakit iba tinatamad magbasa ng Biblia? Ayaw magbukas ng Biblia sa isang linggo? Baka yung panampalataya nila hindi totoo. Pagkat totoo pa rin sinabi ni Jesus Christ, My sheep always listening to my words. And I know them. And they are always following me. Ano sabi dito ni Marshall Segal? Ito yung kanyang heart eh. Sabi niya, oh, I enjoy reading the Bible more than the wealthy enjoy all their houses, cars, technology, and vacations. God, your word will be my first priority and focus each day. I will read and read the Bible until I cannot forget it. Give me more grace, O God, and enable me to obey what I've read. Help me see more today than I've already seen before even in these same pages. I only wish I had more time to read more of my Bible. Yan ba ang panalangin natin? Yan ba yung desire natin? Yan ba yung kasiyahan natin? O nalulungkot na tayo pag nakakarinig ng salita ng Diyos? Oh, salita na ng Diyos. Oh, kabisado na namin yan. Pag ganyan ang kaisipan natin, you have pride. Pag may pride ka, confess it to God. Lord, help me tanggalin niyo yung pride ko. Kasi yung pride kasi yan ang nakakahinder sa atin sa pagbabasa ng Biblia. It takes humility to read the Word of God, to study the Word of God. Pero kung may pride, wala, wala kang time sa salita ng Diyos. At delikado yon. Pag may pride ka at wala ka ng time sa salita ng Diyos, baka yung panampalataya mo, hindi totoo baka hindi katupan ng Panginoon. Pagkatantupan ng Diyos, gustong-gusto nila yung salita ng Diyos. Yan ang sabi ni Pablo at sabi rin ni Pedro. Pag binasa niyo yung Psalm 119, 14-20, halos the same din ang binasa ko sa inyo. Mahal niya ang salita ng Diyos, higit pa sa yaman ng mundong ito. Higit pa sa yaman ng mundong ito. Tingnan niyo sa Revelation 1.3. Last verse na din. Ito kayo totoo. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo? Kung maniwala kayo, gawin natin. Sabi diyan, blessed. Gusto niyo maging blessed? Gusto niyo maging mapalad o malapad? Mapalad. Blessed, paano? Blessed is the one who reads. Binabasa ba natin salita ng Diyos? Tawag sa iyo ng Panginoon, blessed. Pangalawa, who reads aloud the words of this prophecy and blessed are those who hear yung dumadalo ng church, umaten para makinig salita ng Diyos, ang tao sa kanila, blessed. Pangatlo, who keep what is written in it, for the time is near. Hindi lang binabasa, hindi lang pinapakinggan, tinutupad nila ang salita ng Diyos. Ang tawag doon, blessed. Ang tawag doon, Christians. Alam mo, salitang blessed, yan ang salita niya para lang sa mga Kristiyano, para lang sa mga believers. Okay? Mga believers ang tinawag na blessed sa Bible. Palitan mo yung blessed na Christians. Ang tunay na Kristiyano nagbabasa, nakikinig, at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya pag dinescribe natin, dinipay natin what is a Christian, a Christian who reads, who hears, and obeys the Word of God. Pero kung hindi ka nagbabasa, hindi tayo nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, at hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, delikado po yun. Naway, etong misa ni, Peter, negative, positive. From God's ano? Will, from God's wisdom, from God's word, from God's word. Mapagkakatiwalaan ko ba Biblia? Yes and yes. Kung sinasabi natin mapagkakatiwala na ng Biblia, this week, ewan ko kung meron kayong scripture reading o binab binabasa eh. Ako balik-balik sa Matthew eh. Matthew. Napaganda. Napaganda. Kaya, pag-pray natin, i-discipline natin sarili natin, bigyan natin ng time. Kung di pa kayo nag-umpisa, Matthew. Gusto niyo Genesis, kung gusto niyo ng creation, Matthew, basahin niyo ulit. As, punta kayo sa uh, Old Testament. Basa-basa ng basa at marami kayong matutunan at hindi kayo madadaya pagkat meron kayong alam. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang ang um, Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat. Binigyan niyo kami ng Biblia. At mapagkakatiwala namin ang Biblia meron kami pagkat ito'y galing sa mga tao na yung ginamit para isulat o translate from original. Salamat, Panginoon. Ito yung inyong karunungan, ito yung inyong gawa, ito yung kalooban ninyo, ito, yung, ito po yung inyong salita. Huwag kaming lalayo sa tamang katuruan. Bagkos, basahin namin, pakinggan namin, at ipamuhay namin. Yun po ang sabi po ninyo sa banal na kasulatan. Tulungan niyo po kami na uh, huwag mawala yung aming desire yung aming pagmamahal, yung aming kasiyahan sa inyong salita. Salamat, Panginoon. Ito yung attitude ng inyong mga anak. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa inyo lahat ang papuri, ito pong aming dalangin, sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.